وعذاب من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير مؤمنين الله وبشر الذين كفروا بعذاب عليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أحدهم إلى مدتهم ۖ إن الله يحب المتقين فإذا انفلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخفوهم واحفروهم واعدوا لهم كل مرسل فإن تابوا وأقام الصلاة وآت الزكاة وخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند عند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المحسنين كيف إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يغدونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون كيف يكون للمشركين عهد اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فسدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina bawa wa mutane haƙuri a dangane da ɗan abin da za a canji wanda ba a ba san cewa za a kuma da an san ma da an yi saboda ba sannan shi kuma asali wanda zai zo ya gabatar da dare a halin yanzu shi din malami to a shi da shi din ne zai gaba da darasin to da za a fi jin daɗin sanarwa saboda haka ina ba mu a haƙuri da ainihin ni a marina daji kuma na zafi a wurin da malin su kyau a kafin zuwa na an ce mu shi wancan malami an bashi mawuyi ne da kuma na farko haɗin iyaye a haɗin yara a kan gidansu domin na kuma wato haɗin su iyayen a kan yara ko kuma haɗin iyaye a kan yara da kuma haɗin yara a kan gidansu za mu ɗan yi samun ne su da wata wani mu ba yau Allah ma idan ka da alƙur'ani mai girma za a zo sura da kiyama idan Allah ya ke kawo haƙƙinsa saboda muhimmanci da iyaye ke shi لأن على الله سيئة قالوا لسيسي وقضى ربك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Allah wa rabbin da ke wannan aje ba wa hajjinsa yace wa qawmuka alla ta'budu illa iyyah Allah wa rabbin da ke ubangijinka ya hukunta cewa kada ka bauta wa kowa sai shi shi ne a ka'idar hanyar Allah da wasu sarki a kanka shi ne ka bauta masa kuma kada ka haɗa shi da kowa a wajen bauta ne wannan shi ne ba a sarki Allah da wasu wanda kuma dukkan annabawa da suka zo su Allah da wasu sarki ya su ne a kan su zo su yaƙi da shirka kuma su tabbatar da bauta ga Allah shi kai shi yasa idan ka duba kare da Allah da sarki turo annabawa tun da ka alimu alaihi salatu wasalam duk annabin da ya sai ga yana faɗa shirka sannan kuma yana ƙoƙarin tabbatar da tauhid duka annabawa da suka akan wannan tsarin da awa da kawo, kawo annabawa sallallahu alaihi wasallam shi ma da yazo Allah da ya duro shi ya duro shi akan wannan tsarin cewa a bautawa Allah sannan kuma kada a saba masa ainihin kada a masa sanyawa masa wani tsayi a wani wuta shi bauta haƙƙi ne na Allah shi kai ba a kura wani rabo daga cikin bautar da ake wa Allah shi na dukkan nau'ukan bauta ba da wani suke idan ka karkatar da ɗaya daga cikinsu ga wani Allah sun kawai tashi ta kaji ba na kawo kan musulunci domin shi bauta haddin ya Allah shi kai kuma idan ka yi bautan kai gudura wa wani to Allah ka shi ba ku wani da wannan bautan ka bauta wa Allah shi kai har ka hada shi da wani a wajen bautan wannan shi ne haddin haka sannan sai ce wa ba da yanzu shi tsirara su kuma iyaye guda biyun nan a cikin wanda abin da yake gagarin mutum na gaya ke ba mutum yana da ainihin iyaye ko kuma ba a kira mutum babban dattijo mutum yana da yara amma sai ga ya kamata a ce a yanzu a gaban da yake ciki a yanzu yara su sun ɗauki masa wani ɗawainiya suna masa hidima suna shayar masa wasu hawaye sai ga kullum kuma yana ƙara da cikin wahala akwai abu da ya kamata a ce ƴaƴansu za su masa amma ya sa yara yanzu akwai wani ba ya canje kamfanin da bai iko wa mamansa amma har yanzu ke sa ki sai kawai kullum wata a ce a gidan uku a ce a gidan uku ya karbi shi wani haka kullum abun da ake fama kin nan babansa ya kai a ce wutan ya ce ya ya ya dinka wa wata ruwansa amma kullum babansa kokarin warware kakinsa irin wani yaro kariya ba za a ce ya shiga cikin wannan a da Allah da ke umurcewa a cikin wata waje ba shi kullum ya ta kokarin ƙara sanya iyayen cikin matsala da damuwa su kuma iyaye a lokacin da ɗaukon girman nan suna bukatar abin da zai ga kwatar musu da hankali ba a sun a tun a ba su wayan da mako da abin da zai rika kayan musu da hankali a kuma su ya rike don shekaru a baya ya yi da wani yanka a lokacin da kai ba komai da kuma za iya yi maka komai ba me yasa a lokacin da ka kawo kafinka kana jiji da ka taimaka wani ma ba mahaifinka ba amma kuma mahaifinka da mahaifinka ma sun gagara cin gajiyarka ka kai ka kyautar musu ni abin da yake faruwa kuma shi ne idan mutum na ƙauye ma an ɗan samu dama dama ne ko ya kara mato da iyayen kwanar shi su mori abin da yake ya mallaka ko kuma abin da yake samu allah ƙara kwa jikin sabarka sai maza maza zai je karɓi haya a cikin birni ko kuma zai wuri ya gina ko kuma zai gida shi yanzu yana ga tun da yanzu ya fara samun kuɗi ya fara samun wani shi yanzu bai zai iya zama kawai ba amma da mamansa da wasu masu na kawai suna shan wahala nawa nawa ne yanzu yanzu cikin yara suna birane suna rayuwar jin daɗi da su da matan su da yara su kuma suna ɗauki halin suna cin wasu suna na kwarwa halin ribar nan wani jira a rayuwa ba duka duka kwana nan wani ya ka rayuwa ba ka tunanin abin da kuma faru daga baya amma ka tsoyin abin da kike samu yanzu zai goma ne ya kamata mai ji tsoron Allah kiyayen nan da su da mutu umarni ne ya wa ba ra'ayi na bane sannan kuma ba ra'ayinka ba ne ko da Allah ba ta cibi umarni a cikin shawarci ya yi ba misali ai ya kamata a hankalce ma ka duba cewa ba yadda iyayenka na suka shaɗa wani a hannunka tun kana gani har ka zo ka tashi ka girma ya kamata ka kai maka musu ka haka zuwa musu kama amma muna kasawa nawa nawa ne suke ci maka wa iyayen su mata za ka fi wa matarka sun zani mai kyau amma kuma mahaifiyarta ta kullum sai dai a ba ta mace kun ga da fi irin wannan rayuwa kun ga da ban tó tosta wa iyaye ba náà. to ṣe kuma saba wa iyaye yẹ saba wa shi a kyautata musu sai ka kyautata musu an gane ko ba ba wa ke cewa idan Allah ya sa ka taso sai girma ɗin ga cikin mahaifanka ko mahaifinka ko mahaifinka ya zama har cikin wasu a tare da ko duka su biyu ko ɗaya gari dole wanda zai cewa fa ya ta kwallo kuma a wuce kaka cire masa cire kaka cire masa cire ko ko zuwa ba ba ko da yi ba ka faɗa wasu magana girmamawa su iyaye magana ma idan za a yi ana faɗa wasu magana da girmamawa ba irin muryin da za ka yi magana da matan ka shi za ka yi magana da matan ba ba irin muryin da za ka yi magana da abun da a shi ba ba ka kai za ka yi magana da shi to ka ɗora kawai za ka yi magana da wani babban mutum mai daraja da kima mahaifiyar ka ce za ka yi magana da ko yanzu ko ba da matan ka kake magana ba ba da irin kalmomin da kake magana da matan ka ba irin su za ka wani fara ka samu kai ya ba masa horo wani za ka samu ya ba masa horo to kai ma fa ka kamata kai ma fa za ka haifa kuma ɗanka zai rama musu wara kuma gayya ta ci ta gayya za ci in ji masu yi magana so da haka mu ji tsoron Allah mu yi ƙoƙarin mu ɗauki wa'annan ayoyin Allah ba da Allah ba sai kima bayar a kai mu yi ƙoƙari mu ba iyayen haɗin su su ba iyaye fa su ba iyaye fa haƙƙin da suke da shi misali mai kuwa don kuwa to idan ka cire haƙƙin da haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake girman haƙƙi a kanka kamar mahaifiyarka da mahaifinka Allah zama manzo sallallahu wani cewa ne shi ta cewa ita ce masu قال ثم عي قال أمك قال ثم عي قال أمك قال ثم عي قال ثم أبوك إذا bai shi wahani da cewa kyauta da zaman da kewa shi mazawar ba zaɓa yau ce mamanka ya ce to daga ita ba ta ci cewa ita ba ta ba cewa ba da ba. ba ba ba ba Ba wani fa wani fa dalilin da yake yin yake saba babansa babansa ba ya cin gajiyarsa ba ya cin moriyarsa wani za ka samu ba laifin da baban ne ba shi ma yi wa laifin ba amma ya ɗauki mataki a kan babansa wani fa kawai laifin da babansa yi shi ne babansa ya rubuta mahaifinsa shi ke to daga wannan gaban tsakanin kyautatawa da kayan da mahaifinsa ya yanki a wancan alaƙa da ya fara da mahaifiyarka daban ta kuma abin da yake tsakanin ka shi daban bai zai taɓa zama a bababanka ba kuma ko ina ka shi ne babanka yana da cikin ibada mara kyauta shi ne kyauta wa iyaye kuma da cikin aikin Allah da mutum ke domin aka bin zuwa sallallahu alaihi Sallam. وأيكي لعلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها wanda bin wani zama tsoron alisalin cewa wani aiki ne ya fi soyuwa a wajen allah da wata zarki sai ce sallah a faruwa sai da sake tambayar sannan sai me sai ce mata duk wanda yi wa iyayen jira wato yi e iya biyayya e shi ne aiki na biyu da Allah wa ya fi so mu kuma yanzu ba mu ɗauki shi a matsayin matakin za mu taka domin samun ƙarfanci da Allah wa akwai wani sahabi ya ce masa Abdullahi da Abbas yake cewa salatu ayatu

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فاحذروا وإن وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير هذا بلاد أبا سكيتشوا وإن أيوه sun sauka suna da kusanci da juna sannan kuma Allah da sanya ko kai aiki da ɗayan idan muka aiki yau da ke kusanci da ita ba Allah da zai da karba ba Allah ba shine wa ba wa wa ka kai wa Allah ba sannan kuma kai manzo ba wa yau wasallam ba idan kai wa Allah ba ba kai manzo Allah sallallahu wa wasallam ba to Allah ba wasu da nan da yayi ayat wa kai qimu salata wa wani zaka ka tsaye da sallah ku ba da zaka idan ka tsaye da sallah ba ka ba da zaka ba ka koyi ba idan kuma ka ba da hajji da zai misala nan ma wannan din abla ka ba ce ba za a karba ba na gaji ne alama ba zaki cewa a san alama ba zaki a nishkun yi wa yiwa walidinka ka ka goje min sannan kuma ka goje wa iyayenka idan ka goje wa Allah kace kai yanzu za ka goje wa Allah amma ba ba su da ya yi kaza yayi kaza a shi ma ba a jin magana ne sai da ka ba shawarar yi kaza ce ba zai kaza ba sau da ka yi yanzu ka ci hannu ba ka ba har ka gode wa Allah amma kuma ba gode wa iyayenka ba to wannan godiya da ke wa Allah ne to Allah da ki baya maka saboda me ai shi hada a cikin aya daya shi ba da zai kifa da ya tashi ba sai ya hada aya ba a cikin karanta Allah ta abudu illa illa iyyahu wa bi wajhihi saba na kuma wa bi wajhihi ihsana na kuma kace anishkulli wa wajhihi gode min sai ka gode iyayenka kuma wannan godiya malaika ce ba wai godiya bane kawai ce baba na gode da kai bin a'a godiya ne wanda yake bukatar sai ya mota, gaban ka sun mota, yi wa baban hidima kai wa mahaifiyar hidima a gani sannan sai mogulin mulki dama an bai ce ne dama da ta guda mace bai shirya komai ba mogulin shi ne, to haƙƙin ɗaɗar kan iyayen yanzu mun ce to shi baban ka yana da haƙƙi akan ka maman ka tana da haƙƙi akan ka to shin kai yana da haƙƙi na kansu ke kana da haƙƙi haƙƙin ka da farko shi ne baban ka na farko shi dole zama mun kirki saboda kar ya aiki ɗa dan ya san wasu mutum banza sannan kuma ya zaɓa wa kowa ta kai wannan haƙƙin ka haɗin ka ne babanka ya saba maka uwa da kai shi sa duk wanda ya zo aure ba wai kawai yin da fashin ta kuma wani kan mace ya ce yanzu gawar da yawa a'a yanzu kan idan ka zo auren mace ka ɗauka ba kai kaɗai za ka zama mata ba ka ɗauka na farko wani kuma za ka zaɓi mata na farko a matsayin ka to amma kai yanzu ai ka kalle ka ce ta maka to in ka fi yara kuma wannan yaran za su dace da wannan wanda kake nema a bayan wasu kar ka ɗauko wasu duniya

zaka iya wata don kudinta zaka iya wata don nasabarta zaka iya wata don jima'i ah, hawa ta da wata jima'i ko kyawun ko dangin da ko dukiyarta amma wasu hawa sallallahu alaihi wasallam sai zaba wa ya ce to idan ka kauce wa zai manzara sallallahu alaihi wasallam za ka koga ke ma mahaifiya in kin tashi ki zaba maka miji na gari to idan kuma mace in tashi a wani keli za ku da mijin ka gane cewa mijin ya gari manzon sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza atakum man tarawna dinahu wa khuluquhu fasawahu ila qalu fitnatu darajat manzon sallallahu alaihi wa sallam idan mai neman aure ya zo wa ɗan man tarawna dinahu wanda shi wannan wanda ya zo neman aure kun yarda da addininsa mutumi ne a ciki na yawan wa khuluquhu yana da yunwa to fa zawwaju manzon sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku aure masa ƙwararra illa ta faru idan kuma ba kwai ka haka ba kuma su ci ba to akwai wata da faru a doron haka da kuma yin fana ke to da wannan da muka fara jama'a a yi kuma cikin na jan na da hanyar wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam abdullahi aliyu daga lawanci allah haka da kai ya yi wa'azi a kan da ya shafi haƙƙin wato yaya a kan su da kuma su yaya ɗin su iyayen da haƙƙin da ke kan yayansu kuma mara zuwa allah haka da kai kuwa kuna cikin wannan karatu da shugaban kungiya na gala na kwari ya samu isowa da kuma shugaban majalisar malamai na kwari yamma shi ma allah ya isowarsa muna musu addu'a allah ya kara musu da kai allah ya kara wa rayuwarsu albarka ba tare da bata lokaci ba za mu kira malami na gaba sakatarin wannan kwamiti na da'awa na matasa malam ya salim daga ako tare da shi akwai alarma mata musa lamido daga garin kela manuwa malam musa lamido ne yana kusa yanzu karatu a yi alkurani mai girma kafin isowai cin malam البحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاء عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحية إسلامية كريمة فاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda a cikin ikonsa da kaddarawansa ya tara mu a cikin wannan gari mai albarka garin wakili ba don komai ba sai don karatu da karantarwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a matsayina na ɗalibi don na ji shi sakatare ya ambace da sunan malami kuma hasari yau an samu matsala domin alaramman da aka kira shi ne ya kamata ainihin ya sa ne yi ni ne zama to alaramma wata da amma abun da ayi aka mai da shi wasu down da muna roƙon subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a darasin da aka bani an taba gabatar da shi a garin Bala ba zan manta ba a kofar marigayi sarkin yamma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi nan kwanan nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mishi wannan darasi yana da girma kuma yana da fadi domin duk abin da ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mu shakka darasi ne wanda yake da muhimmanci abin da aka ce ne magana a kayan shi shine hakikanin son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a nan wajen sarrafin mu duka a nan wajen idan ka duba za ka ga cewa malamai ne da a ce za mu kwana muna bayani a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu shakka ba za mu gaba ba saboda fadinsa sa ba shi a cikin takaitaccen mintuna a cikin ne magana a kayan sa to alhamdulillah dama ba ilimin ne da ni ba kawai zan amsa umarni na shugabanni na zo na faɗi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jirma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon abin da ya eh, sauraron abin da yake daidai sannan kuma mu yi aiki da shi to na farko darasin a za mu yi magana a kan wasu abubuwa kamar haka na farko akwai mukaddima sannan abu na biyu akwai alamomin da za ka gane mutum a masoyi ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na gaske sannan kuma a abu na uku shi ne wato abubuwan da za su sa ainihin kaso manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Sannan abu na ƙarfi shi ne alfatima Allah madaukakin sarki a cikin alfa'ani mai girma ya ambata mana a wurare da dama cewa idan ka yi masa biyayya to dole kuma ka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam biyayya biyayyarka ga Allah ta baraka wa ta'ala ba za ta taɓa amfananka ba ba tare da yin biyayya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam malamai suna cewa akwai ayoyi guda uku wanda Allah madaukakin sarki ya saukar a cikin alƙur'ani mai girma a sashin su yana mukarana da sashi ɗaya daga cikin su Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa fi'un Allah wa fi'un rasula ku wa Allah biyayya ku yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya sai suka ce idan kai wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya sai baka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya ba biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala ba za ta amfani ka ba sannan haka nan idan kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya baka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala biyayya biyayyar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba za ta taba ainihin amfanin ka ba alarma ko zan ji za ka karanto mana kaɗan daga cikin waɗannan ayoyi da suke magana akan yin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da kuma yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ke ko in da tuhibbuna Allah wa tabi'un قل إن كنتم غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوا يا أيها الذين آمنوا الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك وأحسن تأويلا ومن يطع الله والرسول فأولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب wayannan ayoyi a dunkule suna magana ne akan yin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da kuma yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wata'ala kul ka ga mu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna Allah idan har kun kasance kuna son Allah subhanahu wata'ala da gaske fattabi'uni to ku bi ni ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuka bi ni yuhibbukumullah sai Allah ya so ya kaunace ku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan kuma ya gafarta muku ainihin dhunubanku wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai saboda haka ya ku Allah mu sani cewa yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abinda ya zamanto wajibi ga kowane ainihin musulmi idan misali kace kai musulmi ne sannan daga cikin musuluncinka sai aka samu ba ka tsanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to yanzu abinda muke cewa kai ba ainihin musulmi bane domin kasancewarka musulmi dole ka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dole ka so shi sama da komai da komai a nan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa nasi ajma'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ɗayan ku ba zai yi imani ba har sai na kasance na fi soyuwa a gare shi sama da kansa sama da dukiyarsa sama da iyalansa da masauran mutane gaba daya yani ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da ma yadda kai kake son kanka ba maganin iyaye ba maganan yaya kanka ma yadda kake son kanka ana so ka fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Umar rana idan ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi sayyidina Umar ce ya rasulullah ya manzon Allah kai ka fi soyuwa a gare ni sama da komai sai ba a ɗaran kai na kawai mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce ya umar ba kai imani ba ba kai imani ba sannan ya sake cewa ya rasulullah ya manzan Allah kai ka fi soyuwa a gare ni sama da komai da komai har ma a karan na. mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce al'ana ya umar fa sai yanzu ainihin kai imani wani bawan Allah ya zo samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata sa'a wai yau shi kiyama za ta daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata me ka tana da kiyama me ka tana da mata sai yake cewa ban tana da mata yawan azumi ko sallah ko zakka ko karatun alqur'ani ko abin abin da ya kama da haka sai dai kawai san Allah da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malala sallallahu alaihi wasallam yace ce. ka da kai wa Allah tabaraka wa ta'ala da manzonsa ya shigar da kai ne cikin aljanna wannan duka yana nuna mana cewa wajibi ne mu fifita son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da komai a dabi'a ta dan adam akwai wasu abubuwan da a dabi'a kana son su kana kaunar su Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana abubuwa guda bakwai ko abin da ya kama da haka idan ka kuskura ka fifita su sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ka jira akwai abin da zai faru da kai na ba tabaraka wa ta'ala ne sauko in kuntum in kun in kana aba'ukum wa bana'ukum قل na كان قوم تخشون كفادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah subhanahu wa ta'ala ce kun in kana abawu ka gaya musu ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan dai iyayenku suka kasance aw abana'akum ko ƴaƴanku aw ikhwanukum ko ƴan uwanku aw azwajukum ko matanku aw ashiratukum ko kuma danginku aw amwalun iktarabtumuha ko kuma dukiyar da kuke kokarin ku tara ta wa tijaratun takhshawna kasadaha ko kuma kasuwancin da kuke yi kuna tsoron karyewanta wa masakin tarbaunaha da kuma gidajen da kuka gina benaye kuna son su kuna son ku zauna a ciki a habba ilaiku sun suka fi soyuwa a gare ku min Allah sama da Allah wa rasulihi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa jihadin fi sabilihi da kuma yin jihadi a tafarkin Allah har yanzu ba ku zuwa ainihin wa'azi kun zauna a gida ba abin da ya shafe ku da wa'azi kun zauna kuna jin daɗi a cikin gidajenku tare da iyalanku da ƴan uwanku da kuɗaɗenku da duk abin da kuka tara a gida wannan shine abin da yake a gabanku ba addinin Allah bane a gabanku ba addinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo da shi shine a gabanku ba abin da ya shafe ku da taimakawa addinin idan za a tafi jihadi ba ruwan ku idan za a tafi wa'azi ba damuwar ku bane Allah subhanahu wa ta'ala ke rabbu ku kujira hatta ya ci Allah ku jira sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da al'amarinsa yani mummunan abu ainihin da faru wannan shine abin da ke magana akai saboda haka Allah musulmi wajibi ne a gare mu mu fitita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan komai da komai to abu na gaba shine ta yaya za ka gane mutum idan masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don da yawa suna cewa ai mu masoyan manzo ne ko ba ka wani ba a gana fata da baki ya kuma biya kowa ma laysa bi qawlihim ayyukan ayyukansu ba sa gaskata irin abin da suke faɗa da bakunan su ba ga mutum yana cewa ai maza masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk ayyukan su sun saba maza sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu bibi wasu abubuwa guda goma ko abin da ya kama da ta wanda za ka gane cewa lalle mutum idan yana aikata su ana sa tsammani yana riko da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin idan kana son abu ko kana son mutum ai za ka masa biyayya za ka masa biyayya idan ce zana aike ka dole za ka yi ce ka bari za ka bari iya ce ka yi za ka yi wannan shi ne mai yani kana nuna soyayya gare shi amma mutum ya ce yana son ka yana son ka yana son ka a baki dai kullum yana fara yana son ka yana son ka amma in ka bashi umarni ba zai ba in ka hana shi ba zai hana ba kaga ba su soyayya to wannan kenan abu na farko shine da'atu yi masa ainihin biyayya duk ainihin abin da yake aikata so ake kawai aikata ba sauran a'a sai na bincika wa ya faɗa wani malami ne ya faɗa kai yaro ne ma ya faɗa kai wannan addinin wasu ne a ruwa eh, a waye da yani idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake abu kaza sunna ne hadisin ya tabbata hadisin ya inganta ko yi da shafi da sauran abubuwa za ka bi shi a bangaren aqida za ka bi shi a bangaren ibada za ka bi shi a bangaren mu'amala ya zamto kana da aqida ingantacciya ya zamto kana da mu'amala irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da iyalan gidansa yayi mu'amala da sahabbansa yayi mu'amala da wanda ma musulmi yani sai kai mu'amala irin ta sannan kuma ka masa biyayya a wajen ainihin ibada ga yadda yake sallah sai kai irin ta ga yadda yake abu sai ka yi irin nasa ga yadda ya kaza sai ka yi irin nasa wa haka duk yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yin ibada haka ake so kai ma ka yi wata kada ka kai ne ka bari idan ka samu manzala sallallahu ya yi abu kaza in ga yadda ya yi shi kai kuma aka zo aka samu ba haka kake yi ba yanzu kuma ka koyi da abin da ainihin ya kira yi sa ba ka koyi da abin da ainihin ya karanta da sahabbansa da sauran ainihin al'ummarsa sannan abu na biyu shine ta'zimu wato girmama shi ka ji cewa lallai shi babba ne eh ka girmama ainihin a ah, sunansa ka girmama ainihin yadda Allah baraka wata ta'ala ya ambace shi a cikin alqur'ani mai girma ji cewa babu wanda ainihin ya kai shi kaga dai shine na karshe daga cikin ainihin annabawa amma kuma shine babba daga cikin eh a filin kiyama kuma shine farkon wanda zai ainihin shiga aljanna domin daga cikin bayin Allah daga cikin halittun Allah babu wata halitta da ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girma da kuma ainihin daraja sallallahu alaihi wasallam ai annabawa da dama sun zo faru ne su annabi Adam su annabi Nuhu alaihi salam su annabi Sulaiman su annabi Yusuf annabi Musa dukkan sun sun gabata amma dai shi shine na karshen su kuma shine babban su shine shugaban su shine jagoran su hatta mu al'ummar sa sanda Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa ya da mu daga cikin mafi alherin al'umma kuntum khayra ummatin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhawna 'anil ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله ملوك جنسر جنسي كنتم خير أمة kun kasance mafi alherin al'umma ukhrijat lin nasi wadda aka fitar daga cikin mutane me yasa ta'muruna bil ma'ruf saboda kuna umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar sannan kuna hani daga mummuna dan haka mun san cewa mun kan gata ne idan kiyama ta tsaya sai an mana hisabi sannan sauran za su zo daga baya mun gane wannan wannan ke sannan abu na uku al'iktida da bihi wal amal bi sunnatihi wa takhalluq ila akhlaqihi wato yin koyi da shi a cikin duk ainihin abin da ya aikata wal amal na sunnatihi da kuma aiki da sunnarsa wa takhalluq bi akhlaqihi da tabi'antuwa da tabi'unsa idan to kana da kyawawan halaye irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah yana da kyauta yana da kunya yana da kaza yana da kaza yana da kaza da da kai sun karantar da mu ka dage ka ga cewa kai ma kana da irin kai ya zamto irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sanya fitra kai ba ina da kake ba irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafiya ba irin ka kake yi ba irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cin abinci ba irin ka kake yi ba kai kenan ba ka da yani tabi'a irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana dan haka kai kokari ka ga cewa kakoyin kyawawan halaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kyawawan halaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da su sanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi cikin alqur'ani ne wai mun ga ala وإنك لعلى خلق عظيم الله سبحانه وتعالى وإنك كما اللي تبت kai la'ala khuluqin عظيم kana akan wasu halaye masu girma saboda haka mu yi kokarin mu ga cewa mun koyi halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma a gansu ainihin a tare da mu wannan kenan sannan abu na hudu shine kasaratu dhikri yawan ambatonsa kana yawaita ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kada ya zama abin da yake fita a bakinka sunayen jambal da jan da jan waye da sauransu da waye wani sun safi har a yamma sai ka samu bai a musulman da Allah sallallahu alaihi wasallam ko da sauna ka gani kuma yan da bai zai maka ai mun musulman da Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kuma zai yi ne ya kwana ma bai ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba dan haka kai yi kokari ka ga cewa kana ambatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لو مضى أم قال رسول الله يأتي أو كذا أم قال رسول الله أنا وأنا أكيد بكتير كذا أم قال رسول الله يأتي كذا يا أبو كذا يعني أدي سنة مضى صلى الله عليه وسلم ينفع دائرين أبكين كذا سنة أبو نبيتين نصرة دينه taimaka wa addininsa manzala sallallahu alaihi ya zo da addinin musulunci ana so ka taimaka wa addini za ka taimaka wa addinin Allah ta baraka wa ta'ala ta hanyoyin guda biyu kuma suna haka amma mafi girman su su ne abubuwa guda biyu na farko bil ilmi ka taimaka wa addinin ta hanyar karanta ainihin addinin awalan ka san me addini ya kunsa ka san yadda za ka bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala idan ka san wannan sai ka yi kokari ka karantar da shi kaga ka taimaka wa addini yanzu da sahabbai ba su karanta shi a wajen shi ba da addinin ba zai sami mu ba amma sun karanta a wajensa ne sannan suka karanta da tabi'ai su ma suka karanta da yan bayan su yan bayan su yan bayan su wa haka za addini zai sami mu wannan shine gayar taimakawa addinin musulunci ba kai karatu ba ka san ma yadda zaka bauta wa Allah ba to ne taimako zaka bawa addini ba ka zuwa karatu yanzu malami ba, yayi magana akan muhimmancin neman ilimi amma sai ka ga mutum musulmi musulmi Muhammadu Muhammadu Umar Umar Abubakar Abubakar amma la ilaha bai yi sallah ba sai ka kasa gane wai me manufar zuwa shi duniya amma din jinna wajen kayan illa liya'budun babu wanda aka halice shi ya zo yi wani abu idan ba ibada ba sannan wannan ibadar an turo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi shekara uku, yana karantar da ibadar amma kai kuna wata daya ba ka karanta ibadar da ake ba karantar da addini a cikin shekara ashirin da uku amma kai ka kasa gane cewa akwai bukatar baka tashi aƙalla ka ɗauki shekara goma sai ma kana karanta wani abin wala Allah za ka sai da za ka bauta wa Allah wala Allah za ka karantar da ainihin iyalanka ko da ma ba za ka karanta da ba ko ɗan gari ba ai kana da iyalai wajibi ne ka karanta da su wajibi ne Allah zai tambaye ka yin ba ka karantar da su ba saboda kiwo amana ne Allah subhanahu wata'ala ya dan maka a makani a aronka don haka gayar taimakawa addinin musulunci shine ka san addinin tukuna. ka karanta shi sannan ka karanta da shi kamar da kawai al'umma nan wajen suna karanta da wa addini haka suna taimakawa addini sannan abu na biyu ka taimakawa addinin da dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya baka kai dai ba ka da lokacin karatu amma Allah subhanahu wata'ala ya hore ma arziki to a samu kana taimakawa malamai ka saya musu littattafai ka saya wa ɗalibai littattafai da naira na zama ka gani ka gina masallatai ka gina islamiyoyi ka ɗauki malamai kana biyan su suna karantar da al'umma ka sayi mota na zuwa wa'azi yani duk ayyuka na addinin musulunci wanda suna bukatan kuɗi suna bukatan a kashe dukiya idan ka samu dama bayan ka cire ajiyunku ka bayan a samu da kake da ake don haka yana daga cikin abinda zai nuna cewa kai masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya zanto kana karatun addini karka zauna ba ka karatu kuna aliman au muta'alliman ka zama malami ko kuma wanda yake karatu idan ba a samu wannan ba kana da mutiya kai ko kari ka cewa kana taimakawa idan ba wayannan ba ga min to dan Allah ka rubuta maka wajibi to wannan kenan sannan abu na gaba shine mahabbatu alibaiti wa sahabati son iyalan gidansa da kuma ainihin sahabbansa dole ka kaunaci matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴansa da ma ainihin danginsa da kuma ainihin sahabbansa kai matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma kana zagin sahabbansa ba akwai masu akidar zagin sahabbai ba to ka gaya min sahabban nan su suka ainihin karanta addinin a wajensa har suka karantar da ƴan bayansu sannan ka zo kana zagin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci abinci tare da su ya kwanta tare da su sun fita filin yaƙi ainihin tare da su ya zama ainihin liman suka zama mamu ko aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yani da su yayi rayuwarsa subhanahu wata'ala ya zaba masa su dan su taimake shi da addini kana aka waye gari kana da kai da Allah kana da musulmi da Allah wanda su tun suna a nan duniya Allah ta ba wa ta'ala ce sun kan aljanna khulafa wa rashidun khalifofi shiryayyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya so sahabbaina Allah ya so shi duk wanda yake sahabbaina Allah ya ki shi manzon sallallahu alaihi wasallam har wai yace duk wanda ya zagi sahabbaina Allah ya tsine masa albarka ka gani saboda haka yana daga cikin alaman da take nuna cewa kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka so iyalan gidansa sannan kuma so sabanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace addibu auladakum ala salati khisalin حب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن فإن حملة القرآن بذل الله يوم لا ذل إلا ذله مع أنبيائه وأصفيائه yana daga cikin ma abin da ake so kai uba ka karantar da ainihin ‘ya'yanka ka ladabtar da su a kan wasu halayen wayo na farko shubbi na biyu ka karantar da su son annabi sallallahu alaihi wasallam hankali kana tusa musu waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har su cewa suna son shi tare da cewa ba ma ba taba ainihin ganin shi ba da kuma ainihin iyalan gidansa da kuma ainihin karatun alƙur'ani da girma da wannan kenan sannan abu na gaba shine in duk wanda Allah ya ki da manzonsa kar a samu ga wani nan baya son Allah baya son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kai shi masoyinka shi ne masoyinka subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa lalle duk wanda baya son Allah duk wanda baya son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da iyayen mu ne ko da iyayen mu ne لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la tajidu qauman baraka taba samun mutane yu'minuna billahi suna yin imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranan karshe yuwadduna man hadda Allah wa rasula suna son suna kaunan waɗanda suke kin Allah suke kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala kanu abaru ko da iyayen su aw abana'ahum ko da ɗan su aw ikhwanuhum ko ƴan uwansu na jini aw ashiratuhum ko dangin su irin waɗannan mutane da suke da irin wannan imani kataba fi qulubihim imani Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta ya tabbatar da imani a cikin zukatan dan haka ana so ne dan Allah sannan ana ki dan Allah idan kaga mutum ustad ne yana kokari wajen bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala yana kokari wajen bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana so ka kawai saboda biyar da Allah idan ka ga mutum ba yadda yake yana cewa Allah uku Allah biyu a ba Allah ma ko abin da ya kama da haka to aka mai zaka ruwa yana zagin ubangijinka ya ce Allah uku ne Allah biyu ne wai abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake kenan bayan shi nan wanda suke kallon ba duk kuri akwai su da yawa sai ka ga mutum kullum a bakinsa yana ambaton sunan wani dan har ma musu yake yana kare mutuncin wannan mutum amma da za a zagi baban shi ba ruwan shi wallahi ba ruwan shi amma da za a zagi dan kungiyar su to sai kaga yadda ainihin yake a wannan ko ba ka bane sannan haka nan zaka zo ka samu ana musu akan wasu waɗanda ba musu ne wanda Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa waɗannan makiyinsa ne sannan makiyin mu mu ne jami'i سبحانه وتعالى ذكي ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم القوم الظالمين في الذين يقول لا تتخذوا اليهود والنصارى يهود والنصارى masoya. Kuma ce. ga mutum yana ta kokari yana kwaikwayon abin da suke yi kana ta ka zama irin su ko a wajen aski sai ka mutum ya ta kokari yi aski irin nasu kalmar da kuma wani ka kayi su kai kasan wannan anya a cikin yake kuwa wallahi sai ka ɗauka ma watakila daga jeje fito saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi irin wannan a cikin ba aina ya karanta aina ya koya ga a shi ke na ya in ya sa wando za ka sha mamaki wala za ka sha mamaki sai ka ɗauka a ah, haka sunnar take amma haka sunnar take ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan ba za ga mutum yana magana yana ta kwaikwayon wani arni yadda ainihin yake magana haka nan tafiya haka nan yadda komai a cikin su da suka ga cewa yanzu lalle ba za mu bi su ba yanzu suka ce ainihin mu bi su bar su fito mana da wasu hanyoyin da ainihin dole dai sai mun ɗabi'antu da ɗabi'unsu don to muna da halaye irin tasu don haka ka yi ƙoƙarin ka ga cewa ka da wannan a cikin ainihin rayuwarka sannan abu na gaba ne tasdiqu fi a akhbara gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da ya bada labari idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari shi kenan kala ka gaskata ya bada labari a kaza ya faru a kaza a kaza a kaza Qur'ani ya bada labari a sunna ta bada labari kaza kaza kaza faru shi kenan sai ka gaskata ba ta kai tarihi ba sannan kuma abu na gaba shine na kuma na anhu wa jara da nisantan duk abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kariya haramun gulma haramun annamiminci haramun shan giya haramun zina haramun ya dinga suna suna nan da yawa in dai kai sa ne kada samu wallahi kana ne abu na farko da zai faɗo ma lokacin da za ka saba wa Allah ka tuna cewa ko manzon Allah ya hana yanzu fa idan ka aikata ka bujire masa ka bujire masa kana aikatawa lalle ka bi bijirewa manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama wa kana cewa nahnu ahlus sunna wa ahlus sunna kana cewa ka ahlus sunna ne ai mu mun ahlus sunna mu mu ahlus sunna ne ai kaza wa ai sauransu amma ba sunna da ka ta kaka ka cewa wasu yan bidiya amma ba wanda duk sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama ka ta ka su daga daga ya zage wa wani yana da ya eh abu na kawai shine wa Allah ya kwada Allah ya zama masha'a kar ka bauta wa Allah sai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta yani in sallah za ka tunda Allah ta tabaraka wa ya ce ka tsaye da sallah to abu na farko da za ka ka bincika ta ya manzon Allah ya karanta azumi ta ya manzon Allah sallallahu ya karanta duk abun da za ka yi na ibada wallahi sai ka je ka karanta yadda manzon Allah ya idan baka karanta ka yi shi yadda manzon Allah ya ba Allah ba zai karba ba domin malamai suna cewa akwai sharuɗa na karɓar aiki guda uku ko guda na farko samu ikhlasi Allah ya ce a yi aikin sannan ka yi aikin dan Allah ba dan wani ba na biyu ka yi shi bi mutaba ka yi shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta sai sannan abu na gaba shine yawan yabo a kayansa kana masa ainihin salati salatin ibrahimiyya je ka dubi salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim kan da kaza za ka ga sigogi na yadda ake wa manzala sallallahu alaihi wasallam har guda bakwai kwarkwar abu ne kamar haka babu wani salati wanda za ka yi a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta maka lada idan dai wannan salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai karanta da shi ba to ko kai ba ka da lada da haka ya zanto da safi za ka masa salatin da rana za ka masa salatin in ka motsa za ka masa salatin duk motsin ka salatin manzo sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka masa da Allah zai masa goma wannan kenan sannan kuma abu na gaba shine at-ta'addubu at-ta'addubu 'inda dhikrihi bi Allah ya kura mu mujarrad al a yin ladabi lokacin da za ka ambaci sunansa ko aka ambaci sunansa yani in za ka kira sunan shi ba za ka kira muhammad kawai sai ka ba babu ladabi a cikin haka sai ka haɗa da sallallahu alaihi wa sallama ko wani ne ya ambaci sunansa so ake yi kafin sallallahu alaihi wa sallama mun gane wannan wannan duka yana daga cikin alamomi da za ka gane cewa mutum masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a nuna soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama baya tsayawa a iya baki mu masoyan manzo Allah ne a yi ciki da a yi tarrawa a yi wace wace a yi tawaye waye ba ba a sallah ba a azumi ba a karatu ba a komai na addini a iya nan aka tsaya to sun maza magana sallallahu alaihi wasallama ya wuce na kuma a nan tsaya saboda lokacin yayi abin da na faɗa zan ko daidai ina ruwan Allah na wa ta'ala ya tara mu cikin lada wannan koyi da na aikata saboda kan jikin mai da bincike na ruwan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mu ya gafarta mana gaba daya subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته malam kuma sakatare na wannan kwamishi na dawa na matsala allah da kuma bin sunnoninsa allah sa wani aiki wannan wurare abubuwan za su mamaki mutum zai ce ma yana son manzon Allah ko kuma su su ne masoya manzo amma wato kaunin na jima amali ana faɗi a baki amma babu aiki akwai kusa da mu inda mun taɓa zuwa wa'azi wurin wato a nan har a shaɓa aka ta wani kirkiri muna gani suka tinkari ma za su je su kashe janareto aka je aka ɗaya da da karu suna yan agaji wadda ma sun kafin saboda girman su ba za ka kan ne ba su ka kafin su wa wuri to ƙarshe dai haka muka kammala wazin amma da ainihin malamai da shugabanni dole sai da suka tsaya gaba ɗaya sai da muka gama tattara komai na wayarin muka tashi ya saboda idan aka bar wasu a baya za a samu matsala amma wallahi waɗanda suke jagorantar maulidi a wannan gari wallahi ba sa sallah ba sa sallah ana sallah suna nan suna zaune amma duk da za a maulidi a gari su suke kai kawo don Allah zuwa da ina son don Allah a wani bayan kalmar shahada sai zai da sallah ba ba ko kuma in an zo ana wazi sai a ce wai ai yara ne suke wazi to laifinmu ne da aka haifo ka kafin a haife mu eh ya kamata kawai ka tsaya ka bi Allah ka bi wanzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka huta yanzu idan da a ce shekaru ne wa'annan da sa wallahi ba za su zo ba amma saboda biyayya ga Allah da bin sunnar manzon Allah wallahi shi yasa su zo ku duba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yace Abdullahi dan Abbas ya karanta masa ya yace yana so ya ji karatu daga bakinsa yace sai a zanne karatu bayan kai aka aiko da alƙur'ani ya ce ina so in ji karatu daga bakin wani ba har yi sai da ya kai fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula shahida kaga wannan mutane sun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuna addu'ar Allah ta kawo ku da kai kuma Allah ta ku gama da duniya lafiya yanzu inda a cikin bidiya ne wannan ba za su yi zuwa su zauna a nan ba yara suna karatu su su su su ne manya su manya ne to ba haka abu ke ba wa'annan sun kawo arziki kenan Allah ta kawo kuma da kai za mu kira malam Mustapha shine zai zo ya faɗi wato wasu kalmomi wanda yana ji shi yake tafiri a wannan masallaci a wannan gari zai zo ɗan yi mana bayani ko da minti bakwai ne kafin mu kira kuma wanda zai mana taliki insha Allah malamin Mustafa da yana kusa محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه musulmi kamar yadda aka bukata an ce yanzu dan yi magana ko na minti kana alhamdulillah da farko muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya tara fuskokin mu a wuri muna cikin wanda muka amsa kiran Allah da Allah ke cewa yayi walazina amanu istajibu lillahi wa rasulihi idza da'akum lima yuhyikum Allah ya kwanda ku imani ku amsa kiran Allah da sai idan su kiraye ku zuwa ga ainihin abin da zai raya muku zukatan ku lima yuhyikum ba ya raya gangan jikin ku ba zuciya ana zuciya kuma tana rayuwa ne kowa ya sani da Qur'ani Qur'ani Allah shi yake raya zuciyar mu'mini malamai suke ba misali suke cewa mutum ne ya buga blog bayan ya buga blog sai ya bar blog din haka babu bayi ya kake tunani blog din bai rabu ba zai da gogo to haka zuciyar mutum yake idan babu qur'ani a cikin zuciya kamar matacciyar zuciya take an gane ko Allah madaukakin sai ya fara mana cikin suratul hijr din kamar ba Allah yake cewa na amanu wa tatma'inna qulubuhum Allah ce da la sai ce ala wa bi zikirillah tatma'innal qulub wayanda suka yi imani Allah yake cewa zukatansu suna samun mutuwa ne da ainihin qur'ani sai Allah yake cewa ku saurara da ambaton Allah zukatan da suke samu su ne su ainihin samu nutsuwa to saboda haka duk wanda Qur'ani yake da tasiri a cikin zuciyarsa insha Allah ta'ala za a ga rayuwarsa daban yake balle ba a ce mutum ya san Qur'ani ya san fassarar Qur'ani yana tabbata Qur'ani kamar yadda aka rawaito hadisi daga Nana Aisha Allah ka ta da ita ake tambayar ta ake cewa menene ɗabi'un manzon Allah Aisha take cewa ɗabi'un manzon Allah shine Qur'ani ma'ana duk abin da ka karanta shi a Qur'ani abu mai kyau haka manzo Allah yake na umuri an fahimci magana duk abin da zo na hali a cikin Qur'ani manzon Allah haka yake sittan manzon Allah kenan full in ka samu Qur'ani an gama saboda haka lalle shi Qur'ani yana tasirantuwa sosai a cikin zukata domin babu abin da mutum zai karanta ya ji ji daɗi a ransa kuma Allah ya bashi tarin lada kamar Qur'ani malamai sun yi magana akan zikiri dukkan malamai sun yi jifafin cewa babu wani zikiri da ya fi karatun Qur'ani duk zikiri da ka sani Qur'ani yana gaba da shi tunda ai manzan Allah tsira da abincin sabbata gare shi da ya magana ma eh, ladan da mai kur'ani yake samu in yana karanta sai ki cewa kowane harafi guda daya ana iya ba mutum lada nawa lada goma har manzon Allah yake cewa ba yana nufin alif lamin ba sai ce alifun sai ce hafu namun harafin memun harafin harafi na harafi uku ko idan ka hada uku na in kai goma sau uku nawa wani ya kake tunani idan mutum ya karanta bakara na dan zai irgu zai iya irguwa kwarai da gaske don yanzu za ka saba ko araman da ya sa harafofin da suke cikin suratul bakara complete tun daga farko har ƙarshe so idan aka samu adadin wannan harufa na suratul baqara to za a iya buga goma sau adadinsu. su to amma in an buga kuma to zaka samu nawa adadin su dubbai nawa ne na lada saboda ka babu wani aikin da mutum zai yi ya samu lada fiye da karatun Qur'ani to saboda yi ba musulmi yana da kyau mu ci gaba da tabbata Qur'ani mu je mu samu malamin su koyar da mu karatun Qur'ani su babu yanda ake fitta ainihin eh, menene eh, menene khuruji menene nashi makarijul khurub nashi a gane ko mu san tajwidin sa kuma musabbasarar qur'ani sahabban manzon Allah ba sa gaggawurin wurin cewa sai sun haddace qur'ani a kowace aya ko kuma kowace sura idan suka dauke ta za su tsaya sai sun haddace ta su san fassara ta ma'ana tafsirin ta an fahimci magana su san dukkan wani haƙoƙi da yake kai sannan sai su ƙare yin gaba ba kamar mu ba yanzu wani yaka samu yana karatun qur'ani da za ka tsaye da shi ka tambaye shi aya ɗaya a ciki ba zai iya fassara maka shi ba to bai kamata musulmai su zauna haka ba tare da suna rayar da ainihin karatu kur'ani ba so daga ƙarshe yan uwa musulmi kamar yadda muka taro a nan lallai ga masa sanar da yawa a ciki yan uwana kwarai da yayuna da ma wanda ba su kai mu ba lallai mu ribarci lokaci saboda lokaci yana da muhimmancin gaske yanzu ga shi na nan muna tare kowa yana sauraro abin da kowa malama ne da suka zuka wani suka faɗa ga abin da ni ma nake faɗi yanzu kowa yana sauraro sa'a bayan za ka za ka samu kuma akwai adadi wanda suka ninka musu kuma suna can suna ihu a gidan kwarzo ware ga yaƙi kuma tana nan tana son ta ce mu yaƙi da take son ta ce mu shi ne ana son ƙoƙari sai an canja mana tunanin mu da mu yahudawa su kaɗan da mu mu bar ƙur'ani mu bar addini shikenan sai a koma gaba da asada sai a bi su kamar yadda maza Allah ya faɗa yake cewa da sannu za ku ringa bin hanyar waɗanda suka gabace ku taki bayan taki yace da za su shiga ko da rabin dabo ne manzala ce kuma za ku shiga sabai suka ce yahudu wannan tsara sai manzala ce to in ba su ba su waye ne to yanzu yahuda sun riga da sun shimfida mana tarko kuma muna nan muna tafin tarakunan su kwarai da gaske mun ba su karfi matukar gaske yau za mu dauki kuɗi mu je mu biya mu shiga gidan kallo amma za a tashi a masallaci ana da mafi sabin da kudin buta ko kudin ruwa aka samu ka sanar ba wanda zai bayar a gidan kallo kuma duk yadda za a yi mutum sai ya yi kokari ya samu to ina ma da yadda muke raya gidajen kallon nan da haka muke raya masallatanmu da ibada da haka muke zuwa gaban malamanmu suke koyar da mu ilimin addini kana tsammani da yanzu a dukkan mu da kowa malami ne wallahi da kowa malami ne kuma yawan shekaru da karancin shekaru bai ja mutu ya hana shi karatu ba an ce sai na umar ya musulunci yana da shekara arba'in ne da wani abu a da kafiya musulunci ba abin da ya sani amma da ya musulunta ba an samu hadisi cewa sai na umar ya gayyaci mutane sun zo sun yi walimar ya haddace ne ya haddace suratul baqara haka ne in ka ji an ce sahabi ya haddace an gane alqur'a a wancan lokacin an ce mutum alqur'a ne ba ana da fa ba haddacin qur'ani kawai kamar yadda mu muke fassara nan ba duka abin da ka sani qur'ani ya tattara ya san shi kuma ku duba hadisan da ake samu cewa umar ya rawaito ma'ana suna cikin girmansu su suka karbi musulunci a ba ku duba aikin da suka yi musulunci yau kai da aka yi ka musulunci aka mutu ba za ka yi ba ba ko wanda zai babu wannan to ka duba sosai ba za ka kenan yanzu muke da dama yanzu wannan lokacinmu ne daga shekara goma sha yanzu a ce baka da haddan ido biyu wani irin sakaci mutu ya a ce bayan hadda da ido biyu ka ba za ka samu da didin da wa'inda nake gaya wa ɗin ɗan ɗaya wanda suke da haddan ido biyu wanda ya dace a ce yaro kama wannan zai haddace ƙur'ani kai kama wannan na gaban shi a ce ya haddace ƙur'ani kafi ya kai ga shekarar balaga sai ka samu ya zama wani babban ɗalibin ilimi kafi ya kai shekara sai ka ji ana cewa shi ma wani babban shekin malami ne a ba sai dai ka ji ana hirar cewa wani babban tsoho ne ko babban zakin an fahimci magana saboda rayuwa ta riga da ta ci shi to saboda ka wata samu aiki da wannan dama lokaci Allah sai sarki ya samu dace lalle yana tare da manya na akwai shugaban majalisar malami yana nan akwai shugabanni na kungiya din da izala din na kwabi suna nan wurin kaba yadda muka zo tare da su da ku muka sami kwanan muna fata kowa kuma gidan lafiya Allah ya da fuskokin mu cikin gida aljanna baki daya akwai malamai da nazo na samu suke karatu daga wasu wa an naji an kira na wani ma daga lawanti kuma yanzu yana rana kuma ya tashi zai koma ina lawanti da kaga wani a ci riba rayuwarsa aiko a kware da gaske wani kuma yanzu daga lawanti yana ta abuwa a bacin ana kawo da ta ba a fara wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wani mutuwa Allah ta ka da kai ya ja hankali muhimma a kanta da cikin lokaci labarin da wani malami yake bamu yake cewa musamman akan abin da ya shafi wannan kallon kwallo a kolin dottijo shi mafi yawanci kusan tun da ya tashi tun yana matashi har ya girma shi yana shiga kallon fim yana shiga fim yana shiga fim da kwallo da waye duk yana shiga har ya kai ga biya da ake yi ma shi idan ya zo kawai giri ne saboda ya riga da ya zama professional ya jima yana shiga da ya zo ma za a ce baba ka zo ne bismillah to wallahi labarin da ake bamu ƙarshe wannan dattijo ya shiga gidan fim yana zaune Allah ka ji rayuwarsa waɗanda suke zaune tare da shi su ba su san ma ya rasu ba to ƙarshe dai wanda suke zaune na ɗan taba shi kamar irin kasan ana kallo gashi ana kallo kuma amma ana ba da labari ko ana tambayin juna da suka arzaba sai suka zaka mafa akwai kalima sai suka fahimci lalle wannan mutum ya Allah ka kira wasu da ƙarshe sai a cikin hikima saboda idan suka ce wani ya mutu a nan ƙarshen ta gawakin za su yi yawa wajen fita to sai bisa hikima sai suka zaga sai suka je suka samu gitman shi ainihin mai gidan kallo kenan sai ce to rikici ya same mu ga shi ga shi abin da yake faruwa amma idan muka fito muka ce ga abin da ya faru fa za a fama a ƙarshe haka suka tallafi suka zo suka yi wani dabara suka tallafe suka fi da shi kaga ka fara mutum ya tashi yana kan aikin banza ta fi aikin banza to Allah ya mu da irin wannan cikawa din kuma tabbas yanzu kallon kullum kwanan nan dajin sallan azuwa karfe hudu wallahi da ya saka bol wai a wannan daidai lokacin da za a kalli aka sa ta biyu wannan match ɗin da karfe hudu kuma an samu wanda suka ne suka kala. daga ciki za ka samu akwai wadda ba sa iya halartar sallar su ba amma kuma kallon kwallo sun je suna kallon wannan fa bai yi wata ba aka saka wannan kwallon masu kallon a nan sun sani to kaga tsakani da Allah kamar yadda wannan wanda ya sauka walantar da an kan yahuda walan fara. hatta tattabiya millatahu Allah ya yi lokaci ya tafi za mu kira wato shugaban majalisar malamai na kwari malam Musa Baba zai zo shi zai talibi na wannan karatu kuma kamar yadda su mutanen garin wakili suka faɗa mana a yau din nan ma kusan bayan azab suka sanar da su amma don Allah ka duba irin tawaga da suka taho da shi da ƴan agaji da shugabanni gaba yau bayan Allah to yana da kyau kuma mutanen gare wakili nan gaba ku gaya musu tun daga wuri ba ku san wani irin tafiya za su yi ba Allah ta saka musu da kai babu wata baba idan yana kusa sai ya zai mana tarihi na wannan karatu ko da na wani suka bin tafi kaɗan ne ya zuwa mutashi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد السلام عليكم wa yana da wahala a ce na yi tariki wa abubuwan da aka faɗa a nan gaba ɗaya saboda lokacin da na zo an yi nisa cikin farawa in mutum zai ce wani abu a taro ya kamata a sanar da shi cewa in ya zo ga abun da zai yi to nan zai san wani irin zuwa zai yi na zo ne saurari karatu kawai amma ba matsala insha Allah cikin abubuwan da ya ci gaba ya ina ganin wato ana iya tara shi ko kuma wani hadisi guda ɗaya na ga wato yana yana burge ni a ce ya tattara mafi yawancin abubuwan da aka a wannan waje din annabi sallallahu alaihi wa wasallam cewa ya wani hadisi ni'matani مغبون عنهما كثير من الناس الصحة والفراغ ni'imomi guda biyu da Allah ya wa mutane suna matar a alala ciki wato mutane suna zamo ga tsoro da za ka kawo kenan a cikin waɗannan ni'imomi guda biyu da Allah ya Allah ya ba su ni'imar da za su ci moriyar sosai sai ya zamo ba na amfani da shi suna yin asara mugun asara mummunan asara shine algabun algabun shine a tafka mummunan asara musamman a kasuwanci ka sa dubu ɗari biyar ya zama dubu biyar ka sa miliyan biyu ya zama dubu biyu kaga an tafka mummunan wannan ni'imar shine a tsihar lafiya walfara da yalwan lokacin Allah ba mutum lafiya maimakon da ya amfani da wannan lafiya din wajen yin abubuwan da za su amfani shi wato cikin karatun wani da na tarar yana yi maimakon da a shukuru a shukuru shi ne ya gode wa Allah a aikace ba da baki ba ya gode wa Allah ayyukan da yake yi da gabobin sa ya nuna cewa ya gode wa Allah bisa ni'imar lafiya da Allah ya bashi to gaskiya ana tafka asara ne yawa a wannan bangare sai ka ga ayyukan mutane bai nuna suna gode wa Allah game da wannan ni'imar lafiya da Allah ya ba su ba sai kuma yalwan lokaci shi ne wanda malami na ƙarshe ya fi ƙarfafawa zama malami na kusa da na ƙarshe Allah ya ba mutane yalwan lokaci maimakon su yi amfani da wannan yalwan lokaci su gabatar da ayyukan alheri ta samu matsaloli guda biyu a karatun malami na ƙarshe kai tsaye wa'annan sun san ba aikin alheri suke aikatawa sai su girma aikatawa su ne masu sharholiyan duniya kallon kallo da sauran ire-iren abubuwa ɗin lokacin da ya kamata a ce subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ko kalima tani khafifa tani ala lisani ko habiba eh, tani inda rahmani eh, sakila tani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim sai da abu ya sauki subhanallah wa bihamdihi ala la ya zai da zai su sai samu lada da yawa Allah zai so shi ba su masa nauyi a kan mizani duk ba su zai yi ba miyagun a sha zai kawo ya rinka ainihin sake su kawai da ihu irin na jaki ko an an sha kwallo ko da ba an sai ka ji tsakar dare an zagguɗi sai kara mana sai ka tambaya ne ya faru hankalin ka zai tashi ne ya faru wani tukun sai ka tambaya wannan mutane suna da hankali kuma ya kaga ana barar da wato ana tafka fara a bangaren yalwan lokacin bangare na farko kenan da wani kada biyar su wato da kara mutum ba aikin kirki suke bangare da biyu kuma a karatu malamin kusa da na karshe shi ne waɗanda a ganin aikin alheri suke yi, amma sun kurkure wa makana ko kuma kada ya tuni ka a rabbi fariya a nan amalan salihan wa la yushrik bi yi ka hada duk wanda yake so ya da Allah lami lafiya to aikin da zai yi dole ne ya zama aiki ne mai kyau a wajen malami aiki mai kyau shine wanda aka yi koyi da manzon Allah a cikin aikatawa mutum ba a yi kori da manzon Allah a cikin aikin ba aikin da mutum ba zama mai kyau ba kuma a ɓangaren ƙarshen ayon kuma ne don Allah na ɗaya ya yi kori da manzon Allah ba a samu an yi kori da manzon Allah ba sai yin Allah ne ya umarni Allah ne ya umarni a yi aikin da aka tashi yin aikin kuma an yi kori da manzon Allah ba a ba a wani yin wannan aikin kuma an yi don Allah to nan da za a samu lada to za ka samu kurkuren su a ganin su aiki ne mai kyau alhali ba a yi koyi da mazon Allah ba in ka kasa yi koyi da mazon Allah ta shi ba Allah ne yi umarni da a yi aikin ba su suka kirkiro kayan suna yi saboda haka ba yadda za a yi koyi da mazon Allah tunda ba Allah ya yi umarni ba ba za a samu inda mazon Allah ya yi aikin ba balle a yi koyi da shi shi yasa ka ga wannan abun da balle da da da ka'ida da inda za a fara baya da inda za a kare yadda mutum ya yi kowa ma ya yi irin nasa kuma wai abun ya yi kuma wai domin shi ba a kai ba Allah bai bar mu haka jira ban a kala na rasula ko kuma a wuce ko da janna ko kaga na kira ka ga an samu kuskure a nan ko kuma da kuma sai ta abin daidai ba ba a samu mutaba'a ba wa'annan ka da wani shago ya wa'annan kuma ba mu a ne saboda duka ɓangarorin guda biyu ka ga ayyukan sun sun rushe wani gida yadda zan iya har a tsayin abubuwan da aka faɗa kina wala wa'alam abinda muka faɗa daidai Allah ya kara cikin lada wannan kuma kuskure kuma wannan kuskure ne Allah ya umara ta zama wa ji wani layi wasu wallahu a'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu shugaban majalisar malamai na ƙwari malam musa baba kuma doktor ne a karatun boko

kuma wa'azi na gaba za a yi shi ne a garin hako insha Allah sun ana da ranar talatin da ɗaya ga wata takwas za a yi shi sannan kuma za mu kira shugaban wannan tafiya malam abubakar husaini ya zo ya ɗan faɗi wasu kalmomi sai da muke mana da shugaba da fadar sannan ba za mu manta da yan agaji ba muna musu addu'a Allah ta ka musu da kai wayanda suka samu daga nesa da kusa gudunmawa da kuke bayarwa wajen tafiyar da wannan addini muna addu'a Allah ta ka mana da gidan aljanna ba shi da Allah shi da mu akan hanya bare da ciya sallallahu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna fara jaddada godiyar mu da ya kaddara rayuwar mu ta kawo wannan rana a daidai wannan lokaci a kuma cikin wannan gari mai albarka garin wakili domin gabatar da wa'azi na kwamitin da'awa na matasa muna roƙon Allah madaukakin sarki malamin da suka karanta da mu Allah ya saka musu da alheri Allah ya ba mu ikon aiki da abin da suka dawo hankalinmu wanda yake na umarni mu abin da kuma suka karanta da mu na hannuwa Allah ya ba mu ikon hannuwa shugabanni na kwari da suka kawo mana ziyara wajen wannan wasu muna masu addu'a Allah ta kawo musu da alheri musamman abu da shi shugaba na majalisar malamai dan hazimin neman a ƙarshe din nan sai ka yi da wasu gwamnatoci da imamun nauri ya kawo a cikin littafin sanar da wasu sa'adina inda yake cewa inna lillahi ibadan hudana طلقوا الدنيا وخاروا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا ja'aluha lujjatan wa takhadhu salihal a'mali fiha suhula yake cewa inna lillahi ibadan ughara lalle Allah madaukakin sarki yana da bayi masu kaifin basira fallaku duniya wa khafu fitana sun saki duniya saboda suna tsoron fitina nazaru fiha sun yi dubi a cikin ita duniya ne falamma alimu annaha laysa bi hayyin wadara lokacin da suka fahimci cewa ita duniya din ba gida ce ta dawwama ba da aro alu da kai suka san da duniya din ta zama wani tafki ma'ana wani kogi ne wata tsaro sani al'amali sai a surma sai suka bi kyawawan ayyuka suka zama to musu su ne jirgin ruwan da za su ke wannan kogi ma'ana ka ɗauki duniyar nan ba gidan zama ba ne gida ne da ka zo ziyara za ka shi wata rana to sai ka ajiye ta a matsayin kogi menene abun da ake dauka a matsayin abin da zai ƙetare da mutum kogi wannan yana shi da abin shigarsa ma'ana jirgin ruwa kwale-kwale to kyawawan ayyuka su ya kamata mu rike su ko su ne jirgin ruwan da za su tsallakar da mu wannan gida na duniya ma'ana wannan kogi shi ne ke cewa ja'alu da jihar ya kasan ya zan to wani shakci wata rusali al'a'ama da fiha su kuma ya tsarki kyawawan ayyuka su ko jiragen ruwan da za su tsallakar da su wannan kogi Allah madaukakin sarki ya tsallakar da wannan duniya din lami lafiya a ƙarshe a madadin wannan kwamiti na da'awa muna mika ta'aziyar mu gidan sarki yamma kuma muna masa addu'a Allah ya gafarta masa karfa da rahama Allah kuma da iyalansa haƙuri sannan akwai malam Suleiman Ismail daga Wurjadi wanda shi ma akwai da ya rasu a wajen wannan kwamiti shi ma muna yi ka Allah wa yakin gaskiya ba da hakurin rashin da aka yi sannan kuma a cikin wannan gari a wasu bayan Allah suke a cikin kuma a mota wanda da ke an samu wanda shi ma ya rasu sannan kuma sauran suna fama su ma da rashin lafiya to wanda ya rasu muna addu'a Allah wa yakin sarki ya gafarta masa yi masa rahama waɗanda kuma suke fama da rashin lafiya mala kuma Allah wa yakin sarki ya ba su lafiya sannan kuma kada mu manta annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa eh, hadisin ma ke zo <laughs> annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma yusiru al-muslima min nasabin wala wasabin wala hazanin wala zammin wala adha hatta shauka yushaquha illa kafara lahu biha a khabara annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani abun da zai samu mutum na musulmi na wahala ko kuma wani rashin lafiya ko wani damuwa ko baƙin ciki ko wani cutarwa hatta tsaya da mutum zai taka yana tafiya a kan hanya face sai an kankare masa zuciyar ta dalilin wannan wannan damuwa da shiga to muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan bayan Allah ya sa wannan jarrabawa da Allah ya jarrabe su Allah ya sa shi ne dalilin kankare masa zuciyar Allah madaukakin sarki yi mana albarka gaba daya ya mai da mu gidajen mu lafiya yan uwa yan arziki Allah ya agaza mu ya agaza mana gaba daya Allah ya sa wa dalilin wannan haɗuwa ta mu ya Allah ka haɗa mu a aljanna ta tabbas da rahmatsa sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء واجعل الجنة مأوانا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونستجيرك من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نسألك الجنة والروضة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك